บุ๊กทูเก้าสิบแปดเดวนสเดชมอัชตัวเนสันธานซ้อนสันธาน p o ร i n i a ง j u ุก t u การเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่อยเกินไป เคลโลนีเทียส p า s า k i u s buvo วกร ž จ bet per daug varginanti. รถไฟมาตรงเวลาก็จริงแต่คนแน่นเกินไป Traukinys tiesą pasakius atėjo laiku, bet buvo per pilnas. โรงแรมอยู่สบายก็จริงแต่แพงเกินไป Viešbutis tiesą pasakius buvo jaukus, bet per brangus. เขานั่งรถเมล์หรือไม่ก็นั่งรถไฟ Jis važiuos arba autobusu arba traukiniu เขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เช้า Jis atvyks arba šiandien vakare arba rytoj ryte เขาพักอยู่กับเราหรือไม่ก็พักที่โรงแรม Jis gyvens arba pas mus arba viešbutyje. เธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษย่ Ji k บ l ที t i อ k i ส p a นิช k a i ที e k อังกฤษก a i เธอเคยอยู่ทั้งในมาดริดและในลอนดอนยก i gyveno tiek Madride, tiek l ลอนดอนเธอรู้จักทั้งประเทศสเปนและประเทศอังกฤษ Ji pažįsta tiek Ispaniją, tiek Angliją. เขาไม่ได้โง่เท่านั้น แต่ยังขี้เกียจอีกด้วย Jis ne tik vailas, bet ir tinginys. เธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียว แต่ยังฉลาดอีกด้วย Ji ne tik graži, bet ir p r ป t i n g a เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้น แต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยยิคัลบเนติกวูกิชเกบตอร์ฟรังซูซชเกผมเล่นไม่ได้ทั้งเปียโนและกีตาร์อาชนาโมกุกรตเนเปียโนเนกิตาระผมเต้นไม่ได้ทั้งวอลช์และแซมบ้ายินาโมกุชกตเนวาลโซเนซัมบุส ผมไม่ชอบทั้งโอเปร่าและบัลเล่ Аш не мих с у н е о п е р у с не б а л е т у ยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเสร็จเร็วเท่านั้น к у а г р е ч о т д е р п с т у а н г ш о б а к с ยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่ คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้น к у а а н г ш о т о т е с т у а н г ш о г а л е с и ш е й т е คนเรายิ่งแก่ขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งเกลียดค้านขึ้นเท่านั้น ควเซนสเนตัมเปมะทัวเลเบลเมกสเตมะปัตุกุมา